Eh, Hlustendu góðir, við erum komin hérna í þáttinn ESB neyða já á útarpi sögu. Það er ég, Egil Jóhansson og Andrés Jónsson sem er með mér og við erum komin með gest til okkar, Andrés. Já, gestur okkar, eða fyrsti gestur okkar í dag, við erum aðeins að okkar brjótið upp og, og fá að, að skipta þetta svona í, í tvo hluta. Í fyrir hlutanum ætlum við að spella við hann Herman Gumminsson, fórstjóra N1, en hann hefur svona vakið aðdegli fyrir að blanda sér í þjómulegumræðina ólíkt, eh, já svona, hann er einn af þeim fórstjórun sem hefur, hefur hérna, lætur í sér heyra og Hverja ætlum við að fá á eftir Hermanni? Og eftir Hermanni svona um hálf tvö fáum við þá Jóhann Haugsson, blagamann og eh, Pál Viljánsson sem er eh, held í framkvæmtastjóri heimsínar núna og starfur einnig sem kennari en hefur, þeir hafa svona nokkuð ólíka skoðanir á Europasamvandinu. En ef við ekki að bjóða Hermann velkomin. Jó, góðan daginn, takk fyrir. Uh, hva hvað er það að byrja á, Andris? Er það Efran, er, það, er það ekki það sem viðskiptarlið við daldið að horfa til að það sé, sumir segja að það, það sé eina leiðin fyrir okkur að skiptum gjaldmiðil. Ég er nú reyndar ekki sjálfur sammálaði í. Andrið, mér skipst að þú sért, þú viljið freka að fara í efru heldur en að halda krónunni, en Herman, hvað segir þú? Já, ég held að það sé ekki alveg hérna... Alveg augljóst, sko, hverju valkostinir eru. Mér fannst þeir augljósari fyrir 2-3 árum síðan Eh, ég hef verið þeirra skoðana mjög lengi að þetta fyrirkomulega hjá okkur að vera með tvær krónur í landinu, verðtrega krónu og verðtrega, það sé fyrirkomulega sem við getum ekki búið við og verðtrega krónan í sjálfu sér er partur af verðbólgu bálinu, hún knýr áfram verðbólguna að mínum að því með tengingum sem við erum með í alls konar samningum og struktúrum um, um verðtryggingu og eh, Eh, þannig að ég var lengi þegar skoðan að við þurftum að komast í mynd sem að þyldi það að vera overtryggð og, og væri alþjóðleg þannig að við heldum á okkur spari fyrir hérna Íslandíkar sem við getum nota hvað sem er í heiminum þegar við varum hættir að vinna en ekki að við heldum bara á einhverjum peningu sem engi vildi taka, taka við en uh, þetta er hins vegar ekki einfalt og það að nota mynd einhverja annara heldur en, heldur en okkar eigin mynd, það er að segja mynd sem að inni heldur vermaði þjóðaframlegslu annar ríkja ég er ekki sjálfgefið að leiði bara til góðs því fylgja mörg vandamál og það að skipta um mynd eh, leysir okkur ekki undan þeirri ábyrð að reyka þjófélagið með ábyrgum hætti og eiga alltaf afganga vöruskiptum að mínumati og hérna við erum svo sem að sjá það í Európa núna að það er einhver lönd sem að hafa verið eh, hérna eða eh, segja óbyrgari í sinni hagstjórn og eru núna komin í því lík vandraði sem þau ráð ekkit við vegna þess að þau eru með mynd sem getur ekki tekið breytingum á, á verkildi nema mjög litlu leiti en svo eru önnur hagkerfi sem hafa verið ábyrgari og, og eru útflutningsdrefin hagkerfi, þeim gengur vel og þeim líður ákveldlega. Þannig að þetta er ekki einfald umræða og ég í sjálfu sér er ekki komin að niðurstöðu, niðurstöðu sjálfur hvað er besta lausnið fyrir Ísland. Í dag njótu við þess að hafa óbúslega veika krónu og það hjálpa mjög mikið upp á þjóðaframleysluna nú um stundir en það er ekki fyrirkomulega sem við ætlum að búa við mjög lengi því að kaupmáttur auðvitað hefur dreyist það mikið saman að við erum eins og fátaklingar á gotum Evrópu. Mm -hmm. Þetta er alltaf mikilvæg punktur eins og þú segir að, að það er alltaf hver og einn þjóð þarf að reyka sitt hagkerfi á agaðan hátt Já. og ég nú vitna hérna áður í það er kannski orðið svona gömul plata en Pól, Pól Krúkman, hag, Krúkman hagfræðingu við Princeton hann hefur haldið fram að Evrans er hennilega mistök vegna þess að hvert hvert og eitt hagkerfi í Eurulandi sé svo ólíkt og þeir hafa ekki miðstýr fjárlög og þeir hafa ekki nægilega sveianlegan vinnumarkað. Þannig að ef Euran er í raun gildur um allt eh, landið, það verða mismunandi áherslur innan hvers lands, já, að þá, þá getur menn ekki laga sig að því að þeir vantar sveianlegan í myndinni. Já, já. Er ekki það sem þú ert í raun að... Jú, ég, ég, er að halda, ég er að halda því fram að, að hérna, ef að myndin sem þú notar til þess að reyka hagkerfið endur speklar á engan hátt hagsveifluna innan hagkerfisins Nákvæmlega. þá verður að hafa önnu stjórntæki mjög stíf til þess að halda í við hagkerfið e, inn í Európa-sambandinu er það ekki heldur hægt vegna þess að þar eru ytri múrar totla vörugjald á annars líkar aðgerða þannig að stjórnvöld eru e, þeim er eftirláti mjög fá stjórntæki til þess að stýra eftirspurn og, og komið vekk fyrir til dæmis e, ofhittnun eða ofkælingu hagkerfi En eh, leið mér að spyrja Herman að því að þetta er svolítið allt rétt svo nefnir en eh, nú eru margir kannski orðnir helviti skeptískir á uh, já, þá sem að hafa já, sagt, á þá stjórnun sem að uh, hérna fer inn í hagstjórnina og stjórn, stjórn gældmiðilsins fyrst höfðu við stjórnmálamennin sem að gengi sveldu hérna, reglulega. reglulega og svo höfðu við sælabankan sem að verist núna hafa ekki skilið rétt uh, áhrif stýrivaksta sem stjórntækis, hafði rauninni ekkit annað stjórntæki en hafði fullt sjálfstæði frá stjórnvöldum, það gekk ekki, við erum að, við erum stöður öllur samanlega um það er ekki bara betra að við lögum okkur að þá einni stöður í stórri mynd, ég menn það er ákveðni kosti við það og við verðumst ekki geta eh, stýrt svona litlum gældmiðli <laughs> það er alltaf ofhittnun eða, eða, eða ofkæling Sko ég skildi aldrei þessa hagstjórn hérna sem var á árunum 2004-2008 vegna þess að við vorum með stjórnvöld sem að réru lífróður í átt eh, hérna þenslu og, og ofhinnunar. Það voru kostningalofurðin voru of... Já, já, og helstu olja og eldin bara áfram, nótt og dag og svo vorum við með sælabanka sem var hamastverðin að kæla hæggerfið og, og ekkit að þessu gata auðvitað gengið og þetta var bara eitthvað fegða för sem að maður áttaði sér ekkit á í rauninni að það verðist enginn hafa stjórnað þessu ferðalagi. E og enginn hafa kveikt einhvern veginn á perunni sem réð mm. Nei, en, en ég meina við Fórsetis að það er að fór endar henn hérna á milli fór, fór úr stjórnarraðunni yfir í selabankan Já, já Þannig að hann hefði náttúrulega að sko, hafa bæði sjónum við Já, óháðið mitt öllum personum og leikandum að þá hérna þá allavega var ég í mínu rekstri 2007 sko að maður var algjörlega komin í, í öngstræti, maður vissi ekki hvernig maður átt að haga sér, maður sá alveg að það var byllandi hætta á, á raunni krónunar og, og sama tíma kostaði krónan svo geðvikslega mikið, það var ekki nokkulega að taka endur fjármögnun í, í krónu og maður gæti valið um tvo vonda kosti sko að vera gælt úr þetta strax eða síðar og þetta er auðvitað ekki fyrirkomulega sem hægt er að búa við þannig að, að uh, ég held að það sem við þurfum auðvitað að temja okkur er svo staðreind að orðið efnahagsstjórn á að vera með áherslu á síðara hluta orðsins. Það þýðir það þegar við erum að komast í ástand það sem að er að ofirna og það eru svona bóla áhrif að farið að gæta þá verðum við bara að smetla á herri vörugjöldum, innflutningsöftum eða tollum eða, eða hækka virðsökarskatt mjög hressilega til að dragu neyslu. En þetta verðist vera allt bannað í, í politíkinu vegna þetta er hugsanlega óvinsælt. Já, já. En við hérna bara leiðum okkur að hlaupa fram á björginu og vona það besta. En getur þú ekki tekið undir það, Herman, svona í framhald af þessu að þú eh, segir á ef menna eh, þurft að fara í svona óvinnselar aðgerð til að hafa heimil á, á hérna á efna, efnaðarstjórninni þá kemur vantala fram þessi populíks sjónamið um að hérna og menn myndu að hafa til stjórnmálamenn myndu að koma fram sem að sem að myndu endur skrænta fyrir hönd hérna eins og hópa sem að hugsanlega vildu meiri vöxt í sinni grein Alveg rétt Þetta er kannski e, náttúrulega ekki, ekki valkostur innan, ef við verðum innan Európa samansins Við hefðum færri tæki, við gætum staði frammi fyrir því, til dæmis á þessu tímabili þegar vorum að reyna að kæla hæggerfið, ef við höfum verið með efrun í hönduna þá, vakstast í mjög látt, eh, stjórnvöld hefðu ekki haft neinn tæki þá til þess að kæla hægkerfið og höfðu reyndar ekki, kannski fannst mér eh, nógu sterkar skilninga á því hvað var að fara að gerast og hvernig hefðu brúðist við þeirri stöðu þá, ég veit ekki hvort að við værum í betri stöðu hafandi haft öfru í höndunum þegar allt fór til fjöndas. Tökum bara dæma því þú nefndir eh, hérna, áðan hvort það hefði betra að vera, vera inni. Mena, Gríkland var inni. Mena, við erum bara með dæmi beint fyrir framann mhm. augun á okkur. Við vorum með Efru. Þeir voru reyndar með, með hérna, rekstrararhalla, ríkisöðu, við vorum með afgang á saman tíma. Já, en ægin, hann verður bara vera í hverju landi fyrir sig mm -hmm. það, við fáum ekkert, menn, menn hafa sagt göngum með Europasambandið og þá kemur ægi á okkur mm -hmm. við sjáum með Greikland Já. það kom ekki einn ægi yfir, yfir þá þeim er þessi gengur svo langt að þeir fölsuðu tölvutna til þess að geta eitt um efni fram. Til að vera í aðanum. Já, <laughs> já, þeir, þeir sögðust vera með 6% hérna, halla á ríkisjóði en svo þegar þeir hættu að falsa tölvutna þá komið ljósanir 13% eða 12,7% til, til, til að vera hérna, nákvæmur. Þannig að það er engin laust. En svo Herman segi við þurfum að stýra okkar hafkerfi, stýra því eða stjórna því og beita tækjónum sem við höfum til þess og með þurfum við að vera með kjark til þess stjórnmálumenn sem, sem stjórna alveg börsið og hvort við erum inn eða úti, menn við erum með mastrið skilirði eða, eða þau eru hérna, innan Európsamansins og þú verður að uppfylla þau til þess að fá að vera með Euróna Grekir eru ekki að uppfylla þau núna meira sé að Þískaland fór yfir núna í 3,3% mm -hmm. halla á, á ríkisjóði 3% eru, eru mörkin en ég er ekki að segja að þeir séu ekki agaðir þeir, þeir eru að vinja að koma þessu niður en það lítur að vera nummer 1, 2 og 3 mm -hmm. bara lefna af því hérna, þeir voru að tala um hvernig við stýðum hagkerunni hérna. Ég skrifaði nú blogg hérna í júni 2008 og fór maður einmitt að velta fyrir sér sko, það væri eitthvað mikið, mikið að. Og við vorum með þetta verðbólgumarkmið, 2,5%. Og sama tíma við vorum að reysa káranhuga, eh, álverðið og reyðafyrðið og allt þetta. Fyrstulega að mínumati var þetta algjörlega óraunhæft markmið. Og með þessi alþjóða gældirisjóðurinn er núna farin að viðkjanna að líklega undir ákveðinu kringustæðum er betra að lifta verðbólkumarkmiðan. Mm -hmm. Í ofanlag eru við, eins og þú nefndir, við erum með tvær krónur, verðtriða og overtriða. Já. Og sjálfbókið var alltaf verið að stýra overtriðu krónunni já, já. þegar megnið á okkar skuldum, fyrir utan þess að erlendu, voru í, í verðtriðum. Íbúðalánasjóður lækkaði á sama tíma alltaf vexti. Það er afleggingin af því að hækka vexti á overtriða krónu að þá lækkar ávistunarkrafan á verðtröðukrona þannig að þau lán lækka og, og fólk hefur meira fjö að handa í milli vegna þess að aðborgarnir að lánum lækka. Þannig að þetta er svona vítisvél sem getur ekki hengið upp. Nei og þegar svo styrt, hækkuður alltaf vextina, styrtist krónan með að voru að reyna að slá á, á þenslu. Já. En maður veldi verið sér sko, akkur sá þetta enginn af öllum þessum sérfræðingum sem er að stýra þessu. Mm -hmm. Þetta er þetta svolítið. Mér langar aðeins að fara út í, samt, með að vera meðan Herman hérna, af því að uh, þú hún nú verið komin á aðan að blanda þér í, í, í þjóðmálumræðina og, og uh, meðal annars svona tala fyrir því að uh, við þurfum að ebla hérna þróun og tekni og nýjar hugmyndir og því stóðu þarna fyrir enn einum svona hugmyndafundum og, og þingi Uh, og svo ertu nýskipaður í, í tæknið þróunarsjóð er ekki rétt hjá mér? Jó, það vist, já, rétt uh, eh, að því að eil myndist á Greikland að við höfum þó eitt sem þeir hafa ekki til þess að koma okkur út á svona stöðu og hefðum líka innan Europasambassins að við getum framleitt meira, við höfum náttúröðilindir í Greiklandi hafa er nokkur oljúitri en aðalega ferðamennsku mm. Sól og sól, já það er svona helsta <laughs> en við höfum svo margt, margt annað Já, já Hva, eh, en á samaskapi verist engin sáttverð um það í stjórnmálunum eða eh, í landinu um hvað menn eða ekki á að slá það er svona ákveðin sem standa, standa gegn stórfrangatum og hins vegar mikið pressa á þau hvað leiði þú að fara þínum að því? Ég held að, að þetta ferðalag er, er langtíma hagsmunamat við höfum uh, í daldi langa tíma skeitt við engu að byggja upp útlöfningsgreinar á Íslandi og, og byggja upp atvinnulíf með skipulöfum hætti þetta hefur bara svona vaksið organíst og ef við horfum bara til dæmis á þau fög sem fólk er að velja sér til að fara í, í, í háskólanum okkar að þá sjáum við að svona þessi svo kalluðu uh, soft málaflokkar eru að njóta gífulegra vinselda, hvort sem það er heimsbyggi eða guðfræði, félagsfræði eða önnufræði sem öll eru, eru góða gild Eh, en við höfum ekki haft neina kvata til þess að beina fólki í verðmættaskapandi aðvunugreinar, hvort sem það er tæknifræði eða verkfræði eða, eða hérna, helbriðiskeirinn eða eitthvað slíkt sem við getum nota síðan til þess að búa til raunverulega verðmætti og uh, ég var svona huglega það um daginn eh, að því ég var að skoða fjárlögin okkar 2004 og svo aftur 2010 og þá sér maður einn uh, málaflokkur sem er vaksið mest er mentunar útlöð, útlöð hérna, framlega ríkisins til mentunarmála og ef að uh, staðan er svo að mentun eigi að vera ókepis fyrir alla þá velur fólk ekki greinar sem hafa efnaðaslegra áhrif, jákvæði efnaðaslegra áhrif, held ég. Og þess vegna, svona hef ég verið veltaði fyrir mér hvort að við hefum eitthvað að breyta á stefnu í mentamálum og ég segja í staðan fyrir að allir getur mentað sér ókipis, þá getur allir fengið fjármögnun til þess að menta sig. Og sem þýðir þá það að þegar þú leggur á staðin í námi, þú veist að þú kemur út á náminu og segir að þú skuldir 5 miljónir eða 10 miljónir eftir hvað námi kostar að þá þarf þetta ákveða áður að fara á staðin í námið, í hvaða atvinnugrein er ég að fara og með hvaða mentun ætla ég að koma með út og hvernig get ég borga þetta nám tilbaka. Mm -hmm. Þannig ég vil að það sé jafnbreytti fyrir alla en við þurfum eitthvað staðar að segja, heyrðu, okkur vanta bara ekki 400 félagsfræðingi viðbót, okkur vanta 200 verkfræðinga, þannig verður þetta peningar í þessu hagkerfi. Þannig atvinnustefna Íslandíka hefur verið engin mjög langan tíma og þar finnst mér atvinnulífi sjálft hafa bröðust mest því mér finnst þetta ekki alltaf að vera verkefni stjórnmálumanna við í atvinnulífunum hljótum alltaf að horfa á atvinnu og greinarna sem við erum að starfi og segja hvaðan fáum við okkar fólk talent til þess að vinna fyrir okkur og með okkur og þarna höfum við svolítið klikkað þannig að við höfum bara ekki haft neina atvinnustöfnu og, og ég er einn af þeim sem er ekki mikill aðdáðandi eh, hérna stóriðu og, og vestmiðuframlæslu ég vil hafa mjög fjölbreytt atvinnulíf en við verum að hafa einhverja stefnu En, en kemur ekki líka fjölbreytnin ef við, hérna, ef við aukum fjölbreytnina í mentunar möguleikunum? líka, já. Við höfum verið að fókusera þetta í allt og mikið undanfærið í svo kallega aðri mentun. Akkurat. Stæðan fyrir einbjönd okkur að yðnmentun, eða kannski ekki einbjönd okkur en, en eh, ja. gera jafn vel við hana. Þetta er, þetta, þetta já, er mjög áhugaverð umræð og við þurfum að, eh, skulum halda áfram með hana en fyrst þurfum við að koma að nokkur skilabóðum til þess að greiða fyrir þessu fínu útastöð hérna. Endilega. En þá voru komin aftur hér í eh, þættinum Nei eða já, ESB Nei eða já. Þetta er það sem við fjöllum um kosti og galla þess að Ísland gerist aðilega að Európusambandiru og stjórnandi þáttanins í dag eru Egil Jóhansson, fórstjóri Brynborgar og ég sjálfur Andris Jónsson, frangatastöri góðra samskipta og við erum með góðan gest Egil já, sem við höfum verið að ræða við. Herman Guðmundsson, fórstjóri N1 og við vorum að ræða hérna, fjölbreytni, fjölbreytni í mentun og, og atunlífinu og Ég var að velta fyrir mér einu Herman að nú er Ísland lítið land þannig að við verðum alltaf háð influtningi. Við erum með mikið að náttúru öðlundum þannig að við verðum alltaf háð útlutningi. Ég var að velta fyrir mér er ekki einhver lausn á okkar peningastefnu að við einbjöndum okkur að setjum okkur til dæmis markmiðum viðskipta jöfnud að hann verði alltaf jákaður og verðum við síðan með undirmarkmið um, um verðbólgu og þess að þar hvort að það sé ekki skinsanari leið heldur með þessi verðbólgumarkmiðið hvað segir um einhverja, einhverja þessa svona leiðir? Jú, nú er ég svo heppin að vera ekki hægfræðmyndaður en hérna ég held að það hljóta að vera ef að þú bara horfir á það hvernig þú rekur fyrirtæki og við erum að gera það báðir að við hljótum alltaf að þurfa að eiga afgang þegar árunni er lokið til þess að átt okkur á því hvort árið hefur hefnast ekki mm. og það er alveg sama með hægkerfi þjóða að, að í mínumati þá er þá er halli á vöruskiptajöfnuði eh, alveg baneitra fyrirbæri sem sapnast upp yfir langa tíma og verður óleisanlega vandamálum og þær þjóðir sem að standa best í veröldin í dag eru þjóðir með mikinn afgang af vöruskiptum mm. hvort það heita, heitir, heitir Kína eða Miðausturlönd eða, eða rúsar eða ykkur slík Þú varst á viðskiptaþingi um daginn að þá var þetta ekki einmitt dæma Singapur sem já, hefði já, haft þessa stefnu Já, já, sem er svona fyrirmyndar samfélagi þar sem einn maður ræður öllu en þeim, þeim hefur hefna, hefnast í gegnum mjög mikið naga og skipulagða atvinnustefnu stjórnvalda og atvinnulífsins sammeðilega tekist að byggja upp mjög öflugar útlunningsgreinar og hjá þeim er markmið það, það er alltaf afgangur af vöruskiptum við útland. Þannig safnar þjóðin eh, miklum eh, forða af gældirir í, til vara til þess að stiðja bæði vegi mynd og til að tryggja það að þeir eru ekki háðir lána línum annara og svo framvegis. Þannig ég er saman þegar ég eitthvað um það að, að það að hafa sem prímert markmið í efnaðastjórn, afgang á vöruskiptum, það ætti að vera fyrsti valgóttur. Kanski eitt í þessu eins og Singapur, þetta er eh, skils með miljón íbúar, tiltúla lítinn þjóð á, á heimsmæli hverða. Mjög lítill, já. Og, og, og er með, með eigin mynd og, og líklega er þetta eina leiðin En, en ég vil kannski ítrekka það að, eh, að það sé frekar sko viðskipta jöfnurinn sem er náttúrulega hluti af því er vörðskiptajöfnur og þjónustjöfnur, þannig að sjálf á ferðamennsku og, og þess að þar og síðan fjármagsjöfnur eh, uh, og, og, og það sé þessi nett á staða að við séum alltaf í pluss sem gerir það verkum við þurfum þá að taka einhverja ákvarðanir að ef að til dæmis gengi allra styrkjast og mikið eins og gerði hérna, við viðkynum það að það var ja. allt og allt og sterk, þá þurfum við að gera eitthvað og beita þeim hagstofnantækjum sem við höfum. Já, já og vera, vera alltaf kjörguð í því Já, er, er það ekki málið? Það þarf að handstýra hérna hækjörunum með miklu ákveðinir hætti heldur en hefur verið gert Já. og svona hands-off hagstjórn ég hef enga trúast líkri hagstjórntrekar en hands-off stjórn á fyrirtæki Nei, En eru við þá ekki farin að tala um einhverja svona fimmara áallanir eins og í gamla Sovjet og það sem að allir alltaf rekta kortni í fimm ár og svo þetta er eitthvað annað og <laughs> framlega kopar og hérna ég, eh, ég, ég, ég veit, ég er nú eh, ósækjum með þetta markmið sko Nei, nei, ég er nú ósækjum við Herman hérna eh. að Miklu frekar markmið um sko hérna, hvaða hérna, hæfileikum ætlum við að búa yfir Já. hvaða mentun ætlum við að gera hérna, uh, mögulega fyrir fólki okkar og það mun síðan finna kröftu sínum eitthvað leiðir sko Akkurat, og það er kannski eitthvað sem að Já hefur ekki tekist nógu vel eh, við heldum þessum fjölbreytileika ég var mitt á yðinþingi eh, uh, núna í vikunni þar sem að uh, Kristín Pétursdóttir forstjóru auðarkapital síndir nokkuð áhugaverðar glærur þar sem meðal hans var sínd uh, hlutfall sjáarótusins og hlutfall álsins af heldar útlutningstekjum og hins vegar var sínd hún já það er litlu tekið sem við höfum úr öðrum greinum og tók eins og Össur og CCP og Marel og eitthvað svona Eh, þessi eh, sprota fyrirtæki sem eru orðin alvöru, alvöru þekkingafyrirtæki uh mhm. -huh. og þau, það voru hérna bara eitthvað fjög og fimm fyrirtæki sem áttu eiginlega allt af restinni sko, en mjög lítill rest já, já. en við erum hérna með mjög sterka þrýstihópa fyrir ákveðnum greinum, fyrir sjáorðvegnum og fyrir stóriðinni já. og líka reyndar fyrir landbúnaðanum en þá sem hefur sitt eigið ráðuniti hvernig er ekki svolítið erfitt að fara út í þessa fjölbreytni sem þú ert að tala um, ef þetta er maður eflokkur sem útlýn þjóð, ef við erum með svona stýrða, já, stýrða eh, hérna, stjórn í, í áttina ákvönum greinum, ákvönum yðnaði, þurfum við ekki eh, þurfum við ekki að gera þetta svona að almennri stefnu og er þessi hvernig fer saman þessi völd þessa miklu þrýsti hópa? Já, ég held þetta sé nú hérna, við það markmið. Já, ég held þetta sé nú eh, allt saman leysanlegt sko það að sjáarútugurinn er sterkur þrýstuhópur uh, kemur að sjálfu sér. Þetta er bara okkar grundvallarætunugrein og á þessu höfum við lifað í, í áratugið aldir og munum gera það áfram. Þannig að þeir eiga auðvitað að vera mikið þrýstuhópur og, og berjast verið því að hagsmunni sjáarútugurinn sem séu sem best borgið. Varandi aðra stefnur og, og ströyma þá held ég að þetta þurfi að gerast þannig að það þarf að vera til staðar atvinnustefna sem er með mjög mörgum fjölbreytileikum inn í og það má ekki leggjast, eða pólitíkin má ekki leggjast að fullu þunga á hagsmunni einna greinar og kostnað annara þannig að það þarf að halda svolítið opnum huga fyrir öllum möguleikunum sem eru en það verður líka að viðkjöna það að það er engin sérstök byðru hérna fyrir þetta landsteinuna af útlendingu sem að heimta að fá að koma hérna inn með, með gjaldterir og afhend okkur, sérstaklega með landi lokað og, <laughs> og allt í klessu þannig að það getur verið að til skemmri tíma þurfum við að þykja einhverja kosti sem er ekki endilega þeir sem við viljum fá en þeir geta síðan orðið til þess að í kringuðum sprettur ímislega fleira gaglegt. En til lengri tíma, hortið 10-15 ára, þá þurfum við að marka einhverja stefnu sem að gera það verkum að sem fjölbreytasti hópur Íslandinga fái vinnu við sitt hæfi og, og ég hef svona haft áhugjörð því að við höfum einhvern veginn í þjóðasálinni talið að að viðskiptafræðingu sem vinnur í, í, á skrifstofstarf með 300 krónur á mánuði, hans er meira verið heldur rafverki sem vinnur ekkert að verið 500 krónur á mánuði þessi eru auðvitað öfut farið sko. við hljótum að þurfa að leita í störfin sem að skila mestu vermaðum fyrir alla og, og ég held, ég held að mörguleiti við náum þessu markmið ef við setjum okkur til dæmis freka markmiða sem landi þarf að skila afgangi til dæmis að viðskiptjöfnum sé í ákvæðum það er, var eitt svona stórum Hvernig myndur þú vilja festa það svo ég spyrjum að beinta því Hvern... það er síðan fullt af leiðum til þess að stýra því, það er það að stýra því með, með vöxtum, með rekstri á ríkisjóðu og alls svona svona en, en það, það, er, það gerist ekkert á morgun en Þú getur hakað vörugjöld Því það ekki innflytningsöft Nei það þarf ekki Vörugjöld, bara gera það mjög dýrt að eða penningum Já og, og, og, og stýra náttúrulega gjaldmiðlunum uh, á, á réttan hátt en annað bara þess að við nefndum með, með landbúnaðin og sjárótvegin að nú eru hugmyndir um að vera með eitt atvinnuvega ráðunetti skilsmjöri ég held að það séu bara góðar hugmyndir að, að stokka þetta upp í Þetta er í stjórnarsáttmólunum, það er já, bara já, já. einn ráð þeirra sem það er styrir Já, og það er eitt, eitt af því fáa sem ég er hrifin af sem Ríkistjórnarnir er að gera er, er einmitt þessi uppstokkun í, í hérna í skipulæginu á, á ráðunetunum og ég held að það sé bara mjög góð breyting og reyndar er ég á því að við erum frekar að breyta meir en minna bara til þess að halda mönnum á tánum Breytingar leiða yfirleitt til góðra verka Gerir það alltaf já. Já. En uh, eh, eh, mér langar að vittna hérna í aðsí og, og spyrja þig hérna Hermanna því við erum með þig hérna uh, Það er svona þessi afstafa aðtunlífsins til Europasambassins og þetta er þessi stóra spurning sem við reynum að tækla í þessum þætti og það eru það eru mjög klárir og, og hérna skilegir leituðar í aðilífunum sem að telja að Europasambats aðald sé eh, réttaliðin og, og hérna hafa fært fyrir ímisröku en síðan á móti verist svona já, eh, hluta til eru menn svona aðeins að fært frá því kannski út af þessu ástandi með krónuna hvernig hún hjálpar okkur núna Hvað, eh, hvernig heldur þetta þróist áfram eh, með, með svona afstuðu aðurlýsins til Európa-sambassins og, og hérna, verður eh, aðurlýf alltaf klófi í þessar afstuðu eins og þjóðin eða hvað heldur þú? Já, ég, ég heldur þetta sé þannig, já. Ég heldur þetta sé líka mjög persónuleg hérna, ákvörðan sem fólk er að taka og mér finnst þessi umræða snúast allt og mikið um myndina vegna þess að það er jú bara eitt þáttur í þessu Európa-samstarfi og mjög stengin umræð að vera um það hvað annað er, eh, felur svona aðild að sér og menn segja varðandi landbúnaður í að hann á ekkert að þurfa að hafa áökur að því að hann fær svo mikið að styrkjum en það getur eh, fjandakotnið ekki verið markmiði sjálfur sér að breyta Íslandingum í styrk þegar við hljóttum alltaf að vera áfram hérna bara þjóð sem getur staðið í lappinnar og, og við getum afláð okkur lís við værið svo svo framvegis og þá finnst mér vanda kjöt á beinin varðandi það hvað er Ísland að fara að hafa í beinan hag af því að taka þátt í þessu innra samstarfi í Európu e, menn geta ímynda sér það að við munum eitthvað starf að hafa áhrif í stefnumótun ég er ekki þeirra skoðunar ég er sjálfur aðili eða fyrirtæki N1 er aðili að mjög stóri eurósku inköpa keðju og það vil svo vel til að þar eru 27 aðilar að, frá 23 löndum og við erum auðvitað eini aðilinn frá Íslandi í þessari yngöpakjæðju við erum aldrei spurra áleitt sá nokkrum sköpnum hlut þegar fundir eru haldnir þá eru frakkarnir og þjóðverarnir og oft með hollendinga með sér búnir ákveða niðurstöðu fundarins svo fáum við að hlýða á erindin og rökin og svo rétt allir upp hend e, þannig að mér vanta bara betri og skýrari sín á það hvaða hlutverki vilja Íslandika gegna inn í Evrópasambandinu alveg óhaf myndinni segjum bara að, að menn ákveði að það verði ekki lengur evra á morgun, heldur þjóðverðar allir bara taka upp markið og, og frakandi frangan og svo framvegis. Hvað er það þá nákvæmlega sem við viljum hérna í þessu samstarfi við, við Evrópu? Ég tek undir þau sjóna með að Íslandingar get ekki staðið einir og vinalösir bara út í ballarhafi, en þurfum við að ganga inn í Evrópasambandu til þess að eiga okkur að vini eða getum við gert það með öðrum hætti? Því finnst mér ekki að vera svarað og mér finnst aðeins að vera stóra eða stæðsta spurningamerki sem að ég set hérna við runið er það hvernig stendur á því að eftir 66 ára líðræði sögu þá átti Ísland ekkert einasta vinn þegar við lendum í fyrsta skipti í óveri sem við réðum ekkert við við erum búin að standa við hliðina á þessum þjóðum í alls konar málum hvort sem það er innan NATO eða í samstarfi hérna, hjálpastofnunar eða ÖSI eða hvar, hvar sem er það var engið sem rétt upp hend og sagði, heyrðu, augnablík hérna, akkur er verið að vaða hér yfir Íslandika og ekki að staldra við og, og skoða máli hérna okkur sanginni ekki einn köttur nokkuð staðar fyrir fannst það er nú eiginlega komin en, yfir í æsef En Herman, er það ekki einmitt málið að þjóðir get aldrei verið vinir þjóðir eru vinir í gesalöpum í gegnum hagsmunni Já, mjög, mjög mikið, en ég held samt sem áður að þjóðir geti verið vinir ef þær vilja það Við, við þykjumstu að vera mjög vinnveitir færiðingum og höfum sínt þeim það í verki oftar en einu sinni og, og þeir núna um leið og eitthvað bjátaði á uh, en það verðist vera þegar að peningar er komin í spilið Hagsmunir? Já, hagsmunir er margskonar en ekki síst peningar Nei. þá bara kasta menn öll út um glöggan og, og segja sjá, bara hinga og ekki lengra Við sjáum að Europasamvatið núna bara þegar ég var leðin hingað þá las ég hérna á vefnum að hollendingar eru núna enn og aftur að hóta okkur um að við að þeim muni hafa áhrif á ESB viðræðunar og nota æsef til þess auðvitaðningisræður að spánar sagði það í byrjun januar snýrið sér með bladunu nokkrum vikun setna og bara rós og segir að það mun ekki hafa áhrif en það er greinilegt að mennur að nota hagsmunni og peninga til þess að stýra niðurstöðu, er það ekki? Er, er það ekki alveg augljóð? Ég held að það sé alveg klart að breytar og hollendikar munu eftir sem áður uh, berjast fyrir sínum hagsmönnum á fullum krafti mm. og það er ekkert vístir að gera það fyrir opnum tjöldum, en þeir gera það klárlega inn í fundarherbyggjum, það sem að, að menn er að takast á. Uh, ég held að það sé ekki af yllum vilja gangað í Íslandíkum, mér finnst eins og það er að við Íslandíkar höfum haldið mjög ylla okkar málstað og, eh, og þess vegna erum við svona í skammakrónum En Mjög ég er veltað fyrir mér eru breytar og hólendingar að beita vopni sem er sko, án púðurs Íslandingar vilja ekki ganga í orðbjörnsamöndið eins og staðan er í dag þannig að þessar hótanir virka enga veginn á okkur eða hvað er, eru þeirra miskilega þetta eitthvað? Nei, þeir eru þetta, horfa bara á það að það er komin aðeldar umsókn og hún fær ekkit brautagengin nema að það sé einhver sæmilegu taktur í slíku viðræðum mm og þeir geta þá eh, og eru klárlega að beita núverandi stjórnvöld tristingi, það eru þau sem sóttu um aðildina ja, og, og, og geta leist æsefdeiluna með samningum. Það voru þingmenn og fjórum flokkum eða ég var rétt sem, sem samþektu aðildur um svo. Sko, að, og það fór fram kostningar þar sem þetta var kostningamál og samfélkingi lofa. Meiri hluti alþengis hérna, ákvaða sækjum ja, og það eru ekkert, eh, ekkert djók þegar það svo lesi gert. En, en það var kannski einn spurning sem tengist á bæði æsef og, og hérna, ESB það er hérna er umbóðið sem stjórnvöld hafa núna til þess að sækja um uh mhm. -huh. og það ferli sem að setja stað svona að mínu viðdáldi svona eitthvað hraðingöngu já, já, ferli einmitt, eins og svo margt sem við gerum já <laughs> eins og svo margt sem við gerum og mér finnst það þó ég sé ekki spennt sp fyrir ESB þá finnst mér þetta að vera eiðalega fyrir þeim sem hafa áhuga gangin í ESB og mér finnst þetta aldrei ekkit ósveipað eins og æssefa runnið Já, já, einmitt, ég, ég, ég er sammálaður um það. Ég held að, að áðurinn að sóttur um aðald Európsambundinu hefði þurft að eiga sér stað cirka tveggja ára heimavinna þar sem að allir hagsmunnaðalar hefði verið kvartið til og það hefði verið opnið fundir og það hefði verið mikil, mikil vinnalögð í samlýsmarkmið og, og menn hefði búið til mjög vandað og, og, og gott handrit að því hvernig hérna svona ferðlið myndi klárast en uh, við smeltum bara einni málskrein á og A4 blad og fagsöðum til Brussel já, og, já, já, og svo hérna því ég hef stundu komið að svona vinnu hérna í svona starfshópum og... það er bara því að því að Európa-sambandi er svo lítið eh, skrifraði sko. <laughs> að, hérna, að þá saknar maður auðvitað þess að það, það er alveg ljóst að, að heimavinnan er ekki, ekki langt kominn og, og þjóðin eh, stendur bara á brautastöðinni og lestin er farin en það er enginn um borð og það eru þetta bara mikið vandamál og ég held að stjórnvöld hafi vannmetið það að eh, hversu mikilvægt það er að reyna að ná huga fólks með í þetta ferðalag. En er það ekki einmitt eins og hefði, verið, hefði ekki verið klókt af þeim sem vilja ganga inn að hafa þjóðratkvæðgreyslu um þetta og reyna að fara að færa okkur nær því að fá bara skýrt umba frá þjóðin í svona stóru málum. Kjósum kortuvinnasækjum, þá var reynga deilur um það, umræðans eins og þú sagði samt mm. hefði farið fram. Já, já Ég er ekki aðdáðandi þess að það sé kosið um það hvort það ég að sækjum. Ég er þeirra skoðunar að ef að þeir sem að, hérna, eru þessara skoðunar við erum að sækjum, ef að það hefur verið semst, mjög vöndu heimavinna unnin og það hefur verið fundað semst, stíft í, hjá öllum hagsmannadalum og öllum flokkum og út á um landið og málið verið skýrð með vöndu sjónvasefni og, og semst, eins miklu upplýsingu komið til skil og nokkuð kostur er. Nú síðan hefur bara alþingi kosið um það hvort það Í þessu tilviki var meiri hluti á alþengi fyrir umsókn og umsóknum var sendið inn en ég held að nýðustafan verði vonbriði vegna þess að menn fóru ekki í heimavinna fyrst. En akkur ekki, hefur ekki viljað láta þjóðuna kjósa um þetta? É, mér finnst þetta sko ég veit eiginlega ekki akkur mér finnst það. Mér, mér finnst eins og það bara að, að, að þetta er svona hápolítist mál og þeir sem sita uppi með þetta, jú, eru þegnarnir en það er pólitingin sem þarf að vinna úr þessu ef það er engi pól, pólitísk bakland fyrir því að sækjum og þjóðun hefði samt sagt sækjum um þá hefði það ferli klúrast uh, þannig að mér finnst ekkert að því að alþingi ákveði það hvort þið sækjum um í einhverjum alþjóðstofnunum eða, eða ekki en mér finnst eins og það að þeir þurfa átt að sjá því hvort þeir eru einhverja líkur á því að þjóðin séu á sama sumu vegferð sko. Já, já, menn hafa líka náttúrulega sagt að, að eh, það þurfi að vera fyrst aðaldasamningu til að fólk geti almennilega tekið afstöð til einhver sko, já, já. en ekki bara ræðslu áraðus sko begja meginn frá Já, já, ég, ég tek undir það, það hefur verið betri bræður á því að maður geti kosið um eitthvað drömmuruleika sko, heldur en að kjósa bara um það að segjum En nú eru farnar að tala um eh, atkakgreislur og það er eiginlega ekki hægt en að minnast hérna í lókinu þegar við hefum bara nokkra mínútur eftir með honum Hermanni á þessa atkakgreislu Fyrstu þjóður atkakgreislin í sögu lífvildisins eh, sem fram fyrir dagum um ISIF Hvernig hérna finnst þér svona þetta ferli hafa verið og, og, og ertu búin að kjósa og Já, já, ég, ég fór á þann og, og, og kaus og, og sæði mitt nei eins og ég hef svo sem löngum búin að ákveða að gera en mér finnst auðvitað framkoma stjórnvalda þessum máli þess að síðustu sjö daga eitthvað ótrúlega eðasta uppákoma sem maður hefur séð í, í pólitík og ég held að þau séu ekki að átta sig á því hvað þau eru að valda mjög mörgum miklum ombriðum því að það er bara þjóð, þjóðin sér æður þessu og hún hérna eh, hefur knúið fram með 60.000 undirskriftum þjóðaratkvæðagreyslu í fyrsta skipti í sögunni sem að, sem að stó, svona stór hópur kjósenda heimtar að fá að ákveða svona hluti sjálfur og ég held að fósildin hafi alveg sagt þetta rétt í hátuðið fyrir þetta á það þegar hann sagði það að, að laugin sem að voru samþýtt í desember, þau eru í gildi og ef þau verður ekki feld í dag, þá öðlastu gildi þannig að ég veit hveti alla íslendika til að drífast út á kjörstað og greið allkvæði, já eða nei ég, ég verði að taka undir með Hermann og ég fór og kausi morgun í annarsinn og það er búin að segja tísa <laughs> nei, ég kausi utan kjörfundar einnig og, og ég bara var alltaf það sem Stengrimur og Jóhanna verið að segja að þau ætli ekki að fara ég hefði haldið að það var alltaf grundvallar regla hjá öllum stjórnmálamönnum hvort sem það hérna, væri þeim í hagið og óhag að alltaf að hvetja fólk til þess að kjósa Já, já, mæta frekar og skila auðu já, já, ekki, sko. já, það eru þrjú kostir, segja nei segja já eða skila auðu en að mæta Akkurat það hlýtur að vera bara já, já, maður ma vonar að þetta hafi verið hitt Alexis eitthvað, þau eru þetta búin að standa í ströngu og svo framvegis, sko, en, en ég get ekki undir að þetta er afskalega óskýrsalegt og það er alltaf óskýrsalegt að tala niður til hins aðeins, það er sá aðeins sem þú ert að reyna að fá til að, til að fallast á þín sjónami, sko. Nákvæmlega. Já, að tala niður til kjósenda getur aldrei verið góð pólitík, það er alveg saman hvernig á það liti. En við ætlum að þakka þér kjærlega fyrir komuna hérna, þú ert eh, hérna skemmtilega viðmælandi og, og við fáum kannski að leita til inn og verðum aftur í lóttinu þegar næsta aðkaka greiðsla fer fram <laughs> Takk fyrir komuna, við komum hérna aftur eftir með Jóhann Haugsson og Pál Viljánsson, bladamenn En það voru konur aftur hér í þættinu nei, ESB, nei að já, ég glemin alltaf þessu með ESB en það er aðladrið hins vegar og eh, við erum hérna, ég eh, heiti Andris Jónsson, er frangatistöru góðra samskipta og með mér stýri þættinum Egil Jóhansson, fórstjóri Brynborgar. Við erum verið að velta að höra hvort þetta sé stærsta spurning Íslandsögunar og við erum með hérna tvo gesti hjá okkur, Pál Viljánsson og Jóhann Högsson og eigum við kannski að byrja á því að byggja um að útskjara fyrir okkur í örstu til máli Eh, hvað afstuði hafið þið til ESB og hvers vegna hafið þið eh, komið stað þeirri nýðstu Jóhann, viltu byrja? Já, það, ég, ég er hlindur aðild að ESB það eh, er bara mjög stöttumáli ég er það ekki bara af ekonomiskum eða efnaðslegum ástæðum, heldur líka menningarlegum og uh, pólitískum ástæðum og uh, e, ég tel jáfnvel að eh, svona til að nefna eitt atriði að þá held ég að eh, hvað svo sem maður má segja um, um, eh, um íslensku krónuna þá, þá hef ég bara síðan ég eða fór að hugsa um pólitíka þá hefur leitnin eftir stöðuleika verið svona stef í allri íslenskri pólitík og þennan stöðuleika finnur íslenska efnarslífið ekki og hefur aldrei fundið eh, eh, við þekkjum það sem að hér setjum hérna elstirmestakosti eftir mískengis árónum og, og alls konar óvaran þess vegna 80% af verðbólgu og svo framvegis við höfum orðið að vera með 2-3 gjaldmila verðtriða krónu, venjulega krónu og, og engin þjóð í veröldin er sennilegs eh, útfarin í því að að fástum, fástum það í sínum haus að vera sífælt að skiptum gjaldmila í höfðinu á milli og gerast svona eins konar spáköpminn fyrir sín sig og sína fjölskyldu. E, þetta hefur auðvitað leitt til þess að við erum sífælt með hinn að þessa vextina. Ég sá að Íllugi Gunnarsson var að snúa við bladinu e, hér í gærað fyrradag í fjölmjölum, peningamála stefna sem að var, hún er, hún er liðin tíð og þetta gekk ekkit upp. Þetta var alltaf á raungum forsöndum og svo framvegis. Nú já, ég, þetta var þetta efnaðslega, ég þarf ekki að fara mörgum orðum með það, en þetta er líka menningalegt og stjórnmálarlegt. Að sama hátt og við eigum góða samleði með Norðurlöndunum að þá eh, ef að við eh, færum eh, í eitthvert nánara bandala með Norðurlöndunum að þá eru þau nú að mestum parti inn á þessum markaði Evrópu og, og skipta við Evrópu og má nefna svíjar sem selja sitt ramagnin á kerfiði inn á allar Evrópu og sjá til dæmis Berlínabúin fyrir rafmagni núna og eh, reynda ríkisfyrirtæki vattenfall sem að gera það og, og því um líkt skoðin en hérna ég sé líka að, að normenn þeir, þeir kæra bílana sína sænsku landamæran og kaupa ódýrari mat eh, handan landamæran að svíþjóða megin og, og því um líkt en þetta er eh, En stjórnmálega leitt, hvað, hvað sko, áttu við þar? Stjórnmálarlega þá er þetta þannig að við setjum okkur sjálf eigin, eigin lög, við búum við fullvalda ríki, við stiðjum stöðast á þjóðuríkis hugmynd sem er þjóð, hugmynd sem kemur bara upp einhvers þar í sögunni og svo fer hún jáfnveg líka, hún getur alveg gert það, hún, hún er ekkert lögmál, ekkert, ekkert það, við getum komist að einhver annari niðurstöðu um, um mannlífið einhver tíma nú síðar í punktum. En við, við sem sagt höfum eh, stýðumst við þetta þjóðríki og þjóðríki hafi fullveldi og fullveldi mælist á móti öðrum fullveldum ef svo mætti segja. Og síðan er myndað svona einhvers konar tapu um það að það með ekki framselja fullveldi og svo framvis og framvis. Gleimandi því ofta auðvitað að, að, að eh, í, í þeim efnum að, að meginatriðið eru ju alltaf til dæmis almenn mannréttindi, óháð landamærum til dæmis og eitthvað svoleiðis. Mm -hmm og síðan eru þau auðvitað þessi hagsmunir eins og yfir áði yfir auðlindum og svona sem skipta þarna mál en þetta pólitíska er auðvitað þetta við setjum okkar eigin lög við viljum setja okkar eigin reglur og allir vilja vera sjálfróðir og allt þetta síðan þurfum við að gera samninga við önnu ríki í öðru lagi og eh, bæði viðskiptalega og alls konar samninga tvíliða samninga þar að segja við gerum við alls konar samninga við önnu ríki við erum háð svona samningum við önnu ríki við gætum ekki verið án þeirra í þriðja lagi þá erum við háð alþjóðlegum sáttmálum sem við erum sífælt að undirrita, já við leitna á hverju ári. Við höfum að vísu dreyja lapirnar með margt slíkt uh, hér í, á undanförnum árum og eru eftirlegu kynntur að ýmsu leiti. Mm -hmm. Þar með að framsegla fullildi minnur? Já, sem sagt, ah, ah. það eru þetta að, að skrifundi svoleiði sátt, sáttmála er, er, er framsal á fullveldi. Ah. Núna gerði til dæmis uh, hérna Eh, e- Evrópusambandið aðtóðsæmt frá Brusselum það að við ætlum að gera hitt og gera þetta svona, við ætlum að fara inn í þetta aðeldarferli og eh, nei, að, hérna, aðeldar fullnæja þessari aðeldarumsókn og þar var svona meðal annars eh, minnst á það að við erum að hérna, hérna útrýmaða spillingu við ráningu dómara hér í þessu landi og þá erum við fullveldi sinnar hérna fúlir yfir því og svona og fyrir mér eru þetta bara almenn jákað áhrif að þið gangi eftir. Ég bara almenn at, almennt atriði sko sem gildur um alla menn og landamærum og hérna ef við erum eftirlegu kindur á þessu sviði þá hefur við bara takað góðum ráðum annar stað frá. En ef við fá, Pál, eh, hver er afstæða þín og í, í, í stöttumáli eh, hvers vegna? Já, svona í tíu mínúndur fyrirlestri. Ég er... Eh, haða, haða næðist yttir í. Ég er tölvöft mikið að móti því að við gangum inn í ESB og ég var hérna stofnöndum heimsýnars fyrir hvað, 8 árum Ég sé andofið okkar gegn uh, eh, ESB sem andof eigþjóður á miðri Allasafi sem ákvað fyrir 1100 árum að setja sér hérna niður, fór frá meilanda Evrópu, þetta heldur útskaga af útskaganum Evrópu og okkar heimsinn er í austur og vestur, við erum á miðri Allansafi við hérna höfum reynt það á skinni okkar hvernig það er að hafa forrað okkar mála í á meilanda Evrópi þegar við vorum undir Danakonungi og það reyndist mjög illa. Þá fyrst fór okkur að ganga ágætlega, efnaðslega, menningarlega þegar að við tókum málinu okkar hendur í upphafið 20. aldar með heimastjórnani. Svo unnust áfangar einn af öðrum, 1918 fullveldið, 44 eh, hérna líðveldið og jáfnframt vorum alla eldina að ná tökum á okkar aðal auðlind sem er fiskauðauðlindinni og það að tefla einhverju slíku í tvísinu, bæðið með forrað okkar eiginmála og yfiráðum yfir auðlendinni, er bara auðlaháttur. Það er bara svo ríkallega óskensanlegt að, að maður sko getur ekki sé neina glóru í því. Svo við komum að sko þessu sem var nefnt hér áðan í sambandið þessu hafkama og ekonomiska að þá er nokkur neginn vitað að lífskjör hér á landi eru þrátt fyrir hrun betur heldur en meðaltali í Evrópu. Evrópa myndir rekna okkur til lengri tíma litið niður í meðalt gildis eh, hérna lífsgildi eh, meðalífskjöri í Evrópu sem þýtti bara á okkar mæli hverja fátækt. Þannig að, að öll þessi umræða, öll þessi e, eh, ímyndin um að sækja eitthvað til Evrópu, að þanga sér eitthvað að fá, hún er bara byggða á blekkingum. Ég hjó eftir það sem Jóhann nefndi og, og þú. Fyrsta lagi að við erum háð samningum við önnur ríki og ef við göngum inn í Európa-samvatið þá falla allir tíliða samningar nýður og við göngumst undir samningar sem Európa-samvatið hefur eh, hérna, gert og þá í því samengi þá er menn sagt ef okkur líkar ekki vistin inn í Európa-samvatið þá getum við gengið út og teknilega sé þetta mögulegt en þá þurfum við að byrja að vantala alla samningagerð upp á nýju við all, allar 192 þjóðir heimsins, þetta var fyrsta spurningin Öðrulega varandi sjáurútvegin, ég var nú að byrja að reyna að lesa skýrtlu frangaðsjóðnarinnar sem er hansi laung en hjá eftir einu og það er sjáurútvegin og komir mjög á óvart er að sjáurútvegin í Ísla, Íslandinga mælist ríflega 30% af öllum sjáurútvegin í Európa-samhættinu en floti í Íslandinga er ekki nema 8%. Þannig að það blasir við að þetta, eða mínu völdi, að þetta er það sem Európa-sambandi meðal annars ásælist Ég held að þetta sé alveg harriðt og sko, bara umsóknin er að stór, stór skada okkur núna svo við tökum hérna samskipt við að, aðra þjóðir það voru kýmverjar og íslendikar langt gáðin með viðskiptarsamning sem var settur á ís um leið og við sóttum um og hann er bara á ís og þetta með fiskveiði auðlindina þetta sko er vitað að e, eh, fiskveiði stefna Europasambatsins hún var búin til Kortir í áður en samningaviðræður við fiskveið þjóðunar, Breitland, Írland, eh, Danmerku og uh, Noreg byrjuðu 1970. Þetta var bara power grab eins og þetta er talað um í, í, í eh, stjórnmála einsku. Menn voru bara að sölsa til sinn uh, yfir áðum, yfir öðlundum sem að voru ekki þeirra og Uh, standuðið þjóðunar, veðið þjóðunar það stóði fram í fróknum hlut svo náttúrulega snar vestnarda þegar að spátt kemur inn hann 86 og ef að við myndum gangin þá er það eins og þú segir, sko, þeir eru með geipilega óhákaman flota og þeir myndu riðjast hér inn og sópa upp eh, landið á miðin Jóhann, við langar að, í framhald að þessu beina spurningu til þín, eins að uh, eh, Pál kemur hérna inn á að já, við myndum lífskjör á Íslandi myndu skerðast ef við gangum í Europasambandi þeir myndu uh, taka arðina við öllundum okkar og svo framvegis ef er þetta verið raunin svona sanga því sem að þú hefur fylgst með, með þau ríki sem eru svona velstæð eins og uh, við tökum Finnland og Svíþjóð og Danmark og Þískaland og þessi ríki hafa þau tapa lífsgæðum við það að taka þátt í Európu samstarfinu? Ég sko, ég þekki þessi, þessi þennar hæsláróður sko heimsínar manna og hérna og kipið mér ekkert upp í þann sko, ég bara, þetta eru ósættanlega rauk, þetta eru bara sjónami sem að verða að fá að keppa hér, eh, hérna um heitli kjósendana ef að, ef að til þess kemur einhver tíman Um, sko þetta er enki, ekkert hér í þessari veröld er uh, hérna endanlega lausn á nokkurn hlut og allt orkar tvímælis þá gert er mm -hmm. en það er rétt eins með þetta eins og allt annað að hérna uh, við uh, við höfum vilja að sækja eftir, e, sækjast eftir stöðuleika og þegar að er verið að tala um að einhver ætli að hafa eitthvað af okkur sem að okkur ber sem þjóðríki þá verði ég að fá að vita hverjir það eru sem ætla að hafa eitthvað af okkur ég er til að mynda bendi á það að, að e, í þorpum eða sjáarbyðum í Skotlandi, Norður Englandi til að mynda, ég vil Írlandi Þar hafa, e, þar hafa sé, útvösmenn kvartað yfir heimsvalda stefnu Íslandinga varðandi útvösveiði kvota allar Európu. Og e, við þólum yfir höfuð aldrei neina gagnkvæmni við vegna þess að við erum eigaskeggjar og erum svona með blöðkur svolítið fyrir augunum e, og e, viljum ekki sjá það að við okkur finnst e, allt í lagi að hérna, jagast í öðrum og, og gera það með þessum hætti þegar nú er ég að tala um svona stór útgerðafyrirtæki samherja og aðra slíka sem að í krafti vonandi leikreglna sem að eru smíðar af Evrópusambandinu meðal annars með því, það að hafa í heiðri sko grundvallar lögumál markarins og samkeppni og þess áttar að einmitt á þeim grunni hafa íslensk sjávarútusfyrirtæki fengið að hasla sér öll í Evrópu en þegar að kemur að því að, að, hérna, að snúa, snúa þessu við að þá að þá eh, förum við í skotgrafinnar ég hef ekki séð það að, að hérna einhverjir ótilteknir e, eh, rísar eh, einhver skrýmsl einhver staðar kapitalistar einhver staðar annar staðar fyrir utan Svíþjóð eða Finnland eða Danmörku séu býði eftir því að komast yfir öðlendir sví að finna á dana. Ég veit alveg að finnskur landbúnar hefur beðið svolítið nekki landbúnaður svíja, sænskir bændur hafa aukið útflutning sinna og undanförnum árum síðan þeir gengið Európa-sambandið og nota bene. En er það kannski út af sænsku krónu? Þeir haldið neða þá? Já, nei, já, sko, ég veit ekkert um það að, já, það, það er eindara spurning sem hefur verið varpað upp að, eh, með munin og finnum og, og svíjum að þessu leiti að, að svíjar hafa hafa haldið krónunni sem hefur dreyist svo litið eftir, eftir á og það sæði hér. Það tölur um landframvöldslega Svíþjóð dróð saman um 4,9% í fyrra já. en finnar í um 7,8% og, og, og, og bæ, bæði löndin er útlutningslönd, mjög, mjög sterk og sérstaklega svíjar. Sko. Já, já, finnar, finnar hafa hérna e, finskur sérfræðingur hér frá Tamper eða Tamirfors sem var hér í landinu fyrir einhverjum misserum síðan, hann, hann hafði orð á því að, og sæði að það er gott til þess að vita að það er líka til líf fyrir utan evruna sko, senst að þó að menn séu í Evrópusambandinu og e, e, hérna en allt í enda, en ég ætla nú bara að benda á það að, að eh, þeir bæn, sænsku bændasamtökjum þau bóstalega sko ákváðu að taka upp uh, hérna jástefnuna áður en þeir gengu í sambandi 1995 sko Má ég aðeins hérna út af hérna, milliríkja samningunum því hún hafði ekki tækifæri til að svara því að ef við gangum inn í Európa samvatið þá fallaðir allir niður sem við höfum í dag og ef okkur líkar ekki vistinn og förum út aftur mm. uh, þá höfum við enga milliríkja samninga þurfum að byrja upp á nýju hendur að sé þá fræðilega mögulegt í raun að, eða praktíst mögulegt að ganga út Já, sko ég eh, Já, ég eh, veit nú ekki eftir um, um neitt, við höfum ekki fordæmi um það þá vissu, en hérna en... Ég eh, er bara út frá þessari forsendu. Mér sýnist að, að hérna, eh, sko, við erum í, með hennan EES-samning og það sem segja margir að, að, að hann sé náttúrulega, þess að gerst ekki að ég náttúrulega hef ekki kemd þetta, en, en hérna, segja að þetta sé náttúrulega um það byrja eins og að vera 80% innan sambansins Já, og, þó og, með þessi mikilvæg undirtegningar landbúnaðin og, og sjárúndvegin en öðru leiti fáum við eins og Jón Baldur saði ekkert um hann, allt er ekkert samningin sko. Já, það segir sérst við njótum við, við njótum að mörgu, mörguleiti hérna þeirra gæða skulum segja það er þeirra ávinninga sem að hérna en það var þetta náttúrulega allt, allt gert til, í, í, til þess að öðlast einhverja ávinninga sérstaklega í markaslegu tiliti og í nánara, nánara sambíli við aðra, aðra þjóðir sem að við auðvitað erum uh, hérna uh, ég meina alltaf að alla daga, við erum alltaf að greið okkar atkvæði í, í, í samskiptum aðra þjóður í gegnum budduna. Ja, en Pál, uh, hérna, ég framlega þessari spurningu skýrða þess afstöðu heimsínar eru þið svona almennt bara móti samstarfi við Evrópu er þið bara mótið því að ganga þá þessi 20% sem að eh, Jóhann skilgarinni sem okkur vantar upp á og eða viljið til dæmis eh, ganga úr EES-samlingum Já, 2-3 atriði samvættu það fyrst með þessi 80% þetta er uh, eh, rángt en maður getur leika sér svolítið með prosentur en, en ef við skoðum til dæmis uh, nýjasta hérna, útspili frá Evrópu sem er Skísland frangaldastjórnarna þar sem þið mæla með aðelda viðræðinu okkar þá mm. talaður um hérna, 11, 33 kabla sem það þarf að semja um. Það eru 10-11 kablar sem eru inn í ES eh, samningnum þannig að við þurfum ekki að hosta það. Það er komið þriðjungur. Svo er kringum einn þriðjungur sem er hluti og svo er þriðjungur fyrir utan. Þannig að ef við sko reknaðum þetta upp í prósendu þá er þetta 50% mestalagi sko eins og, það, eins og þeir meta þetta sjálfur. Mm -hmm. En alltaf leggjum það aðeins til líðar e, eh, því að e, þetta svo er spurningum mikilvægi. Ég meina ef það kemur tilskipun í Evrópu um, um járbröðir þá er það einn tilskipun sem varður okkur ekkert og væri svona svolítið út í bláin að taka það sem prósendu af því sem við höfum tekið upp. Mm -hmm. En allt í læn, eh, með eh, afstöð heimsínar til þessara mála, sko, þá, sa, þá er heimsín einhugum að við förum ekki inn í ESB. Innan heimsínar hefur erfarskapnaðsvæður eh, verið rætt. Það er ekki svona einn sameiglega ástæð en í grómatriðum má segja að það séu tvö sjónamið uppi. Það er annars vegar þeir sem að segja að meðan við höfum eða þess þá þurfum við ekkert að fara lengra, við höfum ábatan eins og var tíundagir áðan og, og losnum við ókostina. Svo er annar hópi sem segir mm. EES eh, e er bara tímabundið, við hljótum að stefnað tvíliða samningi við Európsambandið og það er um það byl eh, svo umræða sem er ákallega mikil meðal eh, hérna, samsinnunga okkar í Nóri, neytilegu þeir sjá fyrir sér að e samningurinn breytist í tvíliða og þá komum við að uh, þriðja liðspurningarinn sem er sko Íslandi stöðu heim uh, í, í allsöglu samhengi. Við eigum heilmikla Uh, heilmikið samilegt með nágranna þjóðum okkar í Austri, Grænlandi, uh, Færium, Noregi. Það er augljóst að þessi ríki, þau eru ekkert á leiðinu í Európsambandið. Það væri miklu nær fyrir okkur að higgja að þessu nærum hverju okkar og búa til einhvers konar samilega skilning um hvernig við sem fullvalda þjóðir getum svona varðið hagsmunni okkar, til dæmis eh, hagsmunni Norðurslóðum, hagsmunni Sjárótvi, gagvar svona stærri einingum eins og rúsum eins og Európsambandið. Eh, en öll þessi vinna hefur leiðið niðri við vorum með sko bandaríska herin hérna og þá bara var dauði í umræðinu af því þetta var svo þungt og erfitt fyrir okkur í kringu stríðið að fá herin inn og, og, og það var bara mjög erfið umræð á Íslandi. Svo fór hann og það var blasti bara heiladauði við og inn, inn, inn í þetta hérna, eh, heiladauða samfélagi utanriksmálum kemur ESB e hugmyndin og, og hún er svona frelsun fyrir marga en, en hún er í grunni raung að mínum að til. En hver eru þessi skrimsl sem að, eh, sko, eh, og hérna arðræningja sem að býða hér eh, Já, ef þú væri á norðuströndum Afriku ja, hver ætlar að fara að gera þá, þá, þá, þá eru, eru spænskir, spænskir tóra ríksu upp miðin það nú eru augljósko, þetta er ríkistyrtu sjáaröður Írar heldu að þeir hefðu fengið svo kalla írska hólf í friði fyrir spánverðun þegar þeir gengu inn. Þeir fenguðu ekki. Spánverður er núna þarfur utan og talaðu skóska sjómen, írska, uh, enska, þá eru allir með böggum hildar vegna þess að það er verið að taka á því raskatið af spænskum ríkistyrkum fyrirtækjum. Það er bara staðrind málsins. Þetta er hægt að við að bjóða hérna, blagamennum í, í, í vital sem viðmælendur. Þeir, þeir eru erfitt með þess að taka ekki völdin en Jóhann Þú, uh, hérna, hvernig metur þú svona möguleikan á því að það hefur oft komið upp í þessum þættu og Egil var nú að nefna þetta einn hérna aðan í spillaka við hann Herman Gumminsson. Hver, hver eru möguleikarnir á því að við göngum inn svona pólitist séð í þessu ferli, í lók þessa ferli sem núna er hafið? Ég tel á þeirra mjög litla en, eh, en uh, uh, þetta, er, þetta, er, þetta er gott Uh, fyrir þroskaferil þjóðarinnar ekki að hérna fara í gegnum þetta í huga alla kosti og uh, fara í gegnum þetta og vega þetta allt og meta uh, hérna kallt og rólega og vonandi á upplýstan hátt og hérna ég veit að frændur okkar í Finnlandi til dæmis og Svíþjóð þeir tóku sér góðan tíma þetta Finnar stöldröða vísa ekki náma eitt ár í EES-samningnum og fóru svo bara beint inn. Þeir voru með mjög sérstakar aðstæður, þeir voru, það lendi miklu með efnarsæmingum eftir fall Sovjetríkjana og umyslegt þess áttar. Svíjarnir komu allt, allt öðruvísi að þessu inn í þetta. En um, það sem að eh, sko, megin reglurnar og allar tilskipanir og svona hinnum stæstu sviðið þau ganga út á það að að, að, að eh, svona á bakvið þetta eh, eru hugssjónir til dæmis um, eh, um opin, markað, fjórfrelsið og þess áttar svona grundvallar prinsip sem allar þjóðir eiga að geta sætt sér við og hafa í heðri sko mannréttindi og ég veik aðtekla á því að það er einmitt í gegnum og í krafti svona alþjóðleira og fjöldþjóðleira samning oft á tíðum sem að Íslendingar hafa orðið að leita til til þess einfallega að verja sín eigin mannréttindi kakvart eigin stjórnvöldum sem að tekst nú ekkit allt og vel sko og hér til dæmis eh, þjakar okkur oft og, og hefur sennilega þjakað okkur yfirstjætt í þessu landi sem að hefur lífað ofar og utan við laugin íslenskun sem hún skapa sjálf mm -hmm. ég bind vonir við það að, að, að í menningarlegu og pólitísku tilliti þá þá fáum við meiri aga því að agan hefur okkur öruglega vantað þann aga sem að e, opin markaður veitir opin markaður veitir og, og hérna e, vegna þess að Íslensk stjórnmál hafa mikið til verið nótuð til þess að verja e, enga fyrirtæki, stórfyrirtæki E, gæðinga Já. gegn hruni og gegn samkjönd Þetta er áhugavert vegna þess að ég, e, að ég lesa bloggið þitt Páll þá getur minn dottið fengið þá hugmyndi eða getur maður fengið þá hugmyndi að þú sért sammála í hóan í all, hvað þetta var þar allavega að, að íslensk, íslenskum stjórnmálumunum þeir Svo millaða hrendur Já Jú, sérstaklega þegar kemur að stjórnaldum já, já. Jú, sko, þessi greining sem hann er með og þetta tengist aðeins sko, uh, hérna þessari umræðum um, uh, klíku uh, samfélagið á Íslandi um að sko að hér séu valda klíkur sem að hafi svona gert okkur fram að það er að hluta til rétt en ef við sko skoðum yfir þetta yfir í lengra samingi áratíði að þá sko er meira jafnræði meðal þegnana hér á Íslandi heldur en í þorra Evrópulanda Já, sko, hrunið og útrásin var bóla í 6, 8, 10 ár hún er núna sprungin og við erum að jafna okkur eftir, eftir þá, tekur einhver tíma ef við segjum öll nei í dag þá jafnum okkur fyrr því að þá hérna, losnum við æsef skuldbindingarnar á, á, á þeim nótur sem að samin varum. Það er smá einskot, akkur þurfum við að fara í Európa-samn til þess að laga klíkuskapin hérna, nú höfum við flokkar, viðstökrar og sko. saminlíku sem er auki líðræði, hverju breytuðu bara ekki stjórnskipulega? Við, við getum það auðveldlega, þess vegna sko, ég, ég fælst ekki á þessa fórsendu sko með eh, klíkuumræðina og svo ætla ég að nikja á með því sko að mistök sem við hefum gert í gennum tíðina 100 ár, 100 ár og skoðum síðustu 100 ára Evrópu, ég er að minna þá er einhver eh, líku saman að jafna, þeir hafa verið að drepa hvern annan, þeir hafa stundað helfur og, og þeir hafa stundað nýlendu arðarán og svo, svo framis og svo framis okkar mistök og það sem við okkur hefur orðið af messunni er eitthvað svona nett og sætt í samhengi við sko drápseðli Evrópu og hvernig ættum við að fara inn í þennan félagskap Európusambandi hérna er náttúrulega í, eh, ekki, ég er í eðlisínu líka fríðarbandalega Við þurfum að það ljúka þessu eða þú kannski komið með eitt í lokinu Því ég hef hert aldrei mikið umræðin þessi verið gangið það er að ESB að við fáum þá aga Já, það er bara þessi ægi sem að fylgja því að fylgja prinsipum að fylgja prinsipum en ég vil meina það að við getum bara komið okkur upp aga sjálf, við eigum að gera það við þurfum að taka til heima í okkur Nei, fyrir ekki þú tókst það ekki Nei, við eigum að gera, eigum að gera. en Grekland sem er í Európa-samhundunum, múin að vera þar ansi lengi þeir hafa ekki, ekki, ekki einu svona ægin þar til þess að presentera réttar tölur þeir, þeir, þeir fölsuðu tölur um, um, um efnagastærðir mm ég sé ekki neitt agið því þannig að það er engi forsenda fyrir að koma upp aga með því gangi erum samvætti við erum allir, allir, allir sammála það er það sem við þurfum að taka upp sjálf og það erum allir sammála um og Ná. það verða að vera loka orð þáttarins í dag takk fyrir þessu hlustuðu, gestur okkar Jóhann Haugsson, Bladamæður, Patti Viljánsson Bladamæður og frangastur heimsínar og ég er Andrés Jónsson og meðstjónandi minn í dag var Egil Jóhannsson